vir die muziekleier, het salem van David, een lied, aan ek kom een lofsang toe, o God, in Sion, en aan om die gelofte betaal word. O hoorder van die gebed, tot jy moet alle vlees kom. Ongerechtige dingen het die oorhand oor my gehad, maar u versoen ons oortredinge. Wel gelukzalig is hy wat u uitkies en laat nader kom, dat hij kan woon in uw voorhoofd. Ons wel verzadig wordt met die goeie van uw huis, die heiligheid van het paleis vreselijke dingen antwoordde ons in gerechtigheid, we God van ons heil, vertrouwen van al die eindes van die aarde en van die verste sedert. Wat die berge grondvest dier die kracht, wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die remuur van die volken, zodat die bewoners van die eindes vrees vir die tekens, die laat die uitgange van die more in die aand jy bel. Jy die land besoek en oorvloed gegee, hoe verrijk dit grootliks, die stroom van God is vol water. Je berei hulle koring, ja, so berei jy die land. Je maak sy voeren net, sy kluite gelijk, die reenbuie maak jy dit week, jy sien sy uitspreidsel. Je kroon die jaar van uw goedheid, en die voetspore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drup, en die jevels gort hulle self met gejuig, Psalms 65 vers 14. Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, en die dale is bedekt met koren. Hulle juig, ook sing hulle.